Şoň üçin biz Allany söýýäs. Ýöne ýöne-möne söýmelimi? Ýok, gaýatel hub bolmaly, aňyrbaşy derejede söýmeli. Düşünikdämi? Ýöne söýmeli däl. Alla bolan söýgümiz beýlekilere bolan söýgümiz bilen deň bolmaly däl. Alla bolan söýgümiz hemme söýgülerden üstem bolmaly. Alla bolan söýgümiz hemme söýgülerden ýokarda bolmaly. Ýani bu diýdigimiz, men Allanam söýýän, ejemem söýýän. Şu taýda ejemiň buýran zady Allamyň buýran zadyna garşy gidip otyr. Haýsy söýgüliň diýenini men etmeli şu taýda. Allaň diýenini etmeli. Düşünikdämi? Emma Allany söýýändigim, ejemi söýenligim sebäpbil Allaň garşysyna gitýän ejemiň bir buýrugyny etdim gerem. Eýýäm meň ejem Alladan ýokarda söýgüli bolup dur. Ýok, şoň üçin hem gaýatel-hub diýdi. Aňyrbaşy söýgi bolmaly, ondan ýokarda söýlünýän zat We ondan ýokarda söýgüli zat ýokaryk galmalyda. Edil şo zatda-da al-mahzu'u lehu bolmaly. Mahzu boýun bolnan bolmaly. Biziň hemmämiz Allaň şu söýşimiz ýalam şoňa huzu etmeli. Boýun bolmaly. Allaň öňünde har we zelil bolmaly. Alla özümiziň mätäçdigim, özümiziň Alla mätäçdigimizi näme, kabul etmeli, boýun almaly. Oglanlar, biz Alla mätäç. Alla biziň häzir nepesimizi kesse, bize dem berjek ýok. Alla biziň yrsgymyzy kesse, bize yrsgal berjek ýok. Häzir Alla biziň haýatymyzy kesse, bize haýat berjek ýok. Şonuň üçin hiç kim tekepbirlenmeli däl, ulumsylyk etmeli däl, özi Allaň fazly-keramyna näme, mätäçdigini boýun almaly. özüniň Allaň öňünde garypdygyny, hardygyny, zelilligini, pesdigini we oňa her mintde, her sekuntda, ölünçä we ölenden soňam näme, oňa mydama mätäçdigini boýun almaly. Şonuň üçinem näme, gaýatul hub bolandan soňam, ýagny aňrybaşy Allatagala söýlenden soňam, Allatagala boýun bolmaly. Nähili boýun bolmaly? Gaýatul hudu. Alla boýun bolşumyz ýalyk hiç kime boýun bolmaly däl. Aňrybaşy boýun Allaň öňünde bolunmaly we aňrybaşy boýun bolunýan zadam biziň ýanymyzda Alla bolmaly. Hiç bir mahluga boýun bolmaklyk suraty Alla boýun bolşumyzdan ýokarda bolmalyda. Düşünikdämi?